pas besoin de faire les ouvres, tout le monde sait que je suis vrai. 9 de 7 c'est les condés qui vont t'éduquer. Eh, s'ils viennent, faut courir. Gros, qu'est-ce que tu fais Chez nous, c'est l'argent sale qui te fait du pied. Hey, eh, parler comme un hostile, ils ne comprennent pas. Pour eux, on est hostile, on aime, on n'aime pas. Mais comprennent pas que Osmic, la vie est très crade et qu'il faudrait peut-être qu'on se tire, qu'on se barque quelque part. Donc vous étonnez pas, c'est pour là qui m'est PUT. que ton comportement de salope de PUT. Moi, je reste dans ma bulle. alors je suis perturbé. Sache que les hostilités viennent à peine de débuter. Donc parler comme un hostile, ils ne comprennent pas. Pour eux, on est hostile, on aime, on n'aime pas, mais comprennent pas que au SMIC, la vie est très crade et qu'il faudrait peut-être qu'on se tire. Je pense par quelque part, aïe aïe aïe. ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. de faire le Yuva, tout le monde sait que je suis vrai. Belle cadeau Brasil, frérot, on aime s'amuser. Eh, ils font trop les mecs, sérieux, gros, c'est abusé. Détendez-vous, les refumés sur le calumet. Donc parlez comme un hostile, ils ne comprennent pas. Pour eux, on est hostile, on aime, on n'aime pas. Mais comprennent pas que osmique, la vie est très crade. Et qu'il faudrait peut-être qu'on se tire, qu'on se barque quelque part. Donc vous étonnez pas, si Paula qui m'est bêté cœur est scellé, ça tombe bien, je suis serrurier. Ça manque de folie, en France on fait que s'ennuyer. Donc moi je vide ma tête, t'es rempli des cendriers. Parler comme un hostile, ils nous comprennent pas. Pour on est hostile, on aime, on n'aime pas. Mais comprennent pas que osmique, la vie est très crade. Et qu'il faudrait peut-être qu'on se tire, qu'on se barre quelque part. Aïe aïe aïe aïe. Ils nous comprennent pas, ils nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils nous comprennent pas. ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas.